Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allahu puti na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga Allah na stramputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đerlešanu i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Cijenjeni gledalci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I ove godine u naše domove došao je tako dragi i nada sve uvijek lijepo primljeni gost, a to je Mubarek mjesec Ramazan. Ovaj mjesec ima posebno mjesto u našim srcima iz razloga što promijeni kompletno ambijent, kako u našim domovima, tako u našim mahalama, gradovima, selima. Tako se kompletno atmosfera mijenja i u našim džamijama i na ulici. Vidi se jednostavno da je došlo do velike promjene u ponašanju ljudi, a kako i ne bi kada je to Allahov mjesec u kojem e, gospodar nebesa i zemlje posebno spušta svoju milost i Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas obavještava da je njegova prva trećina period Allahovog rahmeta, evveluhu rahmet, e, milosti koju Allah spušta na zemlju, wa evsetuhu magfira, a središnji dio ili druga trećina Mubarek mjeseca Ramazana je period Allahovog oprosta, wa akhiruhu itkum minan nar, a zadnja trećina ili posljednjih deset dana je period kada Allah mnoge od svojih robova oslobađa od džehennemske vatre. Pogledajte, poštovane i cijenjene braći i sestre, kako je ovaj Mubarek mjesec kojeg smo mi, Allahu dragom, hvala, dočekali i ove godine, mjesec koji nam pruža mnogo ukoliko budemo svjesni i savjesni da to iskoristimo u pozitivnom, jer ne znamo da li ćemo dobiti sljedeću priliku. Koliko je samo ljudi koji su u protekloj godini dočekali mu barek Ramazan živi, ali ih već ove godine nema među nama. Zato potrudimo se da mi ovu šansu koja nam je data ove godine pozitivno iskoristimo, svjesni činjenice da možda sljedeću priliku nećemo imati, a poslanik s.a.v. je izgovorio na glas amin, kada mu je Melek Džibril kazao neka je udaljen od Allahove milosti i propao onaj ko dočeka mjesec Ramazan i isprati ga, a ne budu mu oprošteni grijesi. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam na to rekao amin. Da mi, ne daj Bože, ne bismo bili od onih koji su dočekali ovu priliku i propustili je da ne zasluže Allahov oprost, da ne zasluže Allahu milost, da ne zasluže oslobađanje od džehennemske vatre, u istinu potrebno je da sami sa sobom svedemo račun, da vidimo koliko smo u dosadašnjem životu od dobra učinili i da iskoristimo ovu priliku da se iskreno pokajemo svome gospodaru za grijehe, jer poslanik sallallahu alaihi wasallam potiče Ja ejuhan nas, o ljudi, tubu ila Allah, fe inni etubu ila Allahi fil jevmi mi marra. O ljudi, pokajte se Allahu, jer se ja uistinu u toku dana pokajem Allahu stotinu puta. Allahu akbar. Allahu poslanik sallallahu alaihi kao najodabranije stvorenje, kao najbolji čovjek na Dunjaluku koji se ikada pojavio, stotinu puta u toku dana se kajao i tražio oprosta od svoga stvoritelja, koliko onda mi kao tako ograničena stvorenja sa ograničenim znanjem, sa ograničenim i u, poz, u pozitivnom smislu ponašanjem, koliko onda trebamo da molimo od Allaha za oprost, koliko treba da mu se iskreno kajemo, a gospodar nebesa i zemlje poziva وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ U obliku imperativa, dakle naređuje nam i pokajte se svi Allahu, o vjernici, ne bili ste postigli ono što želite, ne bili ste stekli Allahu milost i oprost i naravno nagradu koja čeka iskrene Allahove robove. Iskreno pokajanje podrazumijeva da čovjek prestane sa činjenjem velikih grijeha, da donese čvrstu odluku da se neće više vraćati tim grijesima i da osjeća u svom srcu kajanje i žaljenje zbog onoga što je činio, jer je to znak iskrenog odnosa prema toj prljaštini ili grijesima koje čovjek čini. Mi znamo da nas je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem podučio da grijesi koje čovjek čini isto kao predstavljaju na ljudsko srce crne tačke ili mrlje koje Ukoliko čovjek se pokaje i uzradi dobro djelo, Allah obriše i srce ostaje čisto. Ali ukoliko čovjek ustraje u griješenju, te crne tačke se stalno pišu na srce, sve do do ga potpuno ne prekriju i onda ono što se dešava sa mnogima, ljudi izgube osjećaj za mjerila vrednovanja stvari u životu tako da je kod takvih osoba ono što je dobro loše, a ono što je loše postaje dobro i šeitan Allah ga prokleo kao trajni čovjekov neprijatelj, na taj način uspije dobrim dijelom da ovlada čovjekom, da ga e, pokori ili potčini sebi i učini ga nesretnim i na ovome, ali što je još gore i na budućem svijetu kada čeka svakoga od nas ili vječno uživanje u džennetu ili ne dao Allah vječna patnja u džehennemu. Ovo je u svakom slučaju jedna tako prelijepa šansa da kao muslimani i muslimanke od svoga gospodara koji je u mogućnosti i u stanju da udovolji svakoj našoj molbi, zatražimo oprost i s Allahovom pomoći izađemo iz ovog Mubarek mjeseca očišćeni od svojih grijeha. Allah uzvišeni se neizmjerno raduje pokajanju svojih robova. I Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem nas obavještava da se Allah više raduje pokajanju svoga roba nego čovjek koji je pošao na put sa jahalicom na kojoj se nalazi i njegova hrana i piće, pa kada se zaustavio radi odmora u pustinji, čovjeka je savladao san, i nakon što se probudio iza sna, shvatio je da je njegova jahalica odlutala i nakon upornog traženja čovjek je izgubio svaku nadu da će je pronaći i nakon što je ožednio, čovjek se vraća na isto mjesto gdje je ranije bio, kaže, prileći ću i u snu dočekati smrt. Nakon što se probudio, poslije sna, čovjek je ponovo pronašao svoju jahalicu i kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, Allah se više raduje pokajanju svoga roba nego taj čovjek koji je pronašao svoju jahalicu. Ovo je primjer koji bismo trebali trajno imati u svojoj svijesti, jer zamislite čovjeka koji je izgubljen u pustinji, koji nema nade da će naći jahalicu a bez jahalice na kojoj se nalazi i hrana i voda, takvom čovjeku u pustinji jedino što predstoji jeste smrt. Nakon izgubljene nade, čovjek ponovo pronalazi, vidite, jahalicu nakon što se probudio i pronalazi novu nadu, naravno, za preživljenje i život, a Allah se još više obraduje pokajanju svoga roba nego taj e, čovjek pronalasku svoje jahalice. Ovo je još jedan u nizu primjera koje, ako Bog da želimo iznijeti kako bismo zapamtili koliko je velika vrijednost pokajanja i koliko u stvari ma, e, kakve grijehe činili u životu, nikada ne trebamo gubiti nadu. Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem došla je grupa mušrika koji su u svome životu počinili mnoštvo ubistava i koji su prolili puno nedužne krvi, ali u isto vrijeme koji su i pored toga što su e, činili, činili su i zinaluk, oni su došli Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam sa pitanjem da li za njih ima mogućnosti oprosta da se očiste od svih tih prljavština, nevaljalština koje su u proteklom životu činili. I tim povodom gospodar nebese i zemlje objavljuje kuranski ajet قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi moji, koji ste u griješenju pretjerali. Nemojte gubiti nadu u Allahu milost. Allah u istinu sve grijehe prašta. On je onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv. U ovom primjeru mogu se pronaći mnogi koji su u proteklom životu činili različita nedjela, da je za njih još uvijek mogućnost otvorena da se iskreno pokaju i vrate svome gospodaru, jer sve dok duša ne dođe do grla, to jest kad čovjek umire i prije nego što nastupi sudnji dan, vrata pokajanja su za sve otvorena. U ovom dijelu želim kroz jedan živi primjer spomenuti slučaj sudbine jednog čovjeka kroz koji će se možda mnogi pronaći i prepoznati i da vidimo kako je on skončao svoj život, ne bi li nam s Allahovom pomoći to poslužilo kao primjer da i mi se popravimo u pozitivnom i s Allahovom pomoći zaslužimo njegov oprost kroz iskreno pokajanje i traženje oprosta koje dolazi iskreno iz naše unutrine zbog osjećaja koje nosimo, a dakle svi mi kao ljudi neminovno griješimo, a kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, kada ljudi ne bi griješili, Allah bi uništio taj narod i stvorio druge koji bi griješili i kajali se svome stvoritelju. U Basri živio je pobožnjak po imenu Malik ibn Dinar. Jednoga dana, nakon što je završio sa poslom, a on je prepisivao Kur'an ručno i za takav rad i posao dobijao je nagradu od onih kojima bi prodavao taj primjerak i tako je izdržavao se i živio. Ali je važio za velikog alima kojeg su stanovnici Basre izuzetno voljeli i cijenili i on je došao u džamiju da obavi ikindiju namaz. Nakon što je klanjao sunnete, uspravio se uz stup i onako zamišljeno razmišljao i pustio je suzu. A prisutni muslimani u džamiji okupili su se odmah okolo njega da ga upitaju zbog čega je u takvom halu, u takvom stanju, i tako su mirno i strpljivo čekali kao potpuno e, umirene osobe, kaže i ptica je mogla da sleti na njih koliko su mirno čekali i pomno željeli da čuju šta to njihov uvaženi učenjak kojeg su poštovali želi da im kaže. Pa on kaže, prisjeća se momenta kada je ta džamija ostala pusta i kada u njoj jedino od kada je Islam došao u Basru, od kada je u stvari e, muslimana u, tom mjestu, da nikada u, toj džamiji nije propušten namazem kada je Hasan el Basri, poznati alim i učenjak, preselio i kada mu je poslije džume obavljena dženaza, svi muslimani iz Basre su otišli da obave dženazu i jedino tada u toj džamiji nije obavljena ikindija namaz. A on se posebno sjeća sa sjetom tog velikog alima, jer je bio uzrokom da on nakon iskrenog pokajanja ustraje na pravom putu, da proširi svoje znanje i postigne stepen i nivo na kome se tada nalazio. To je period oko 130 godina poslije Hidžre, kada Malik ibn Dinar priča svoju priču priča o sebi kaže danas ću vam otkriti nešto što ne znate o svome šejhu, ne bili iz njegovog slučaja uzeli pouku. On pripovijeda da je u mladosti bio policajac, da je bio izuzetno gruba srca, da je u svom ponašanju toliko bio nemilosrdan, kaže kao da u mom srcu e, nije bilo meso ili srce od mesa, nego da je bio kamen. Noći je provodio u pijankama, konzumirao je puno alkohol i takav jedan život učinio ga je osobom koja nije bila baš e, omiljena, niti imalo uvažavana od stanovnika Basre. Hodajući tako jednog dana pijecom, čuje čovjeka koji je u prepirci sa jednim nasilnikom govorio da će svojim kćerima kazati da uče dovu protiv njega, jer ga on spriječava da može činiti dobročinstvo svojoj djeci, svojim pogotovo kćerima, svojoj ženskoj djeci, i da oduzima taj nasilnik od njega i metak kojim on u stvari će obradovati svoje kćeri. Malik ibn Dinar je imao informacije i znao je da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam podsticao muslimane da čine dobročinstvo kćerima. I jedne noći je dugo ostao razmišljajući o tome i na kraju odluči da se oženi. S obzirom da stanovnici Basre nikada mu ne bi dali svoju kćerku, dakle oni koji su bili odgojeni, u to doba je još uvijek mogao kupiti sebi robkinju i Malik ibn Dinara se sutradan zaputio na pijecu i kupio sebi ženu, koja mu se dopala i sa kojom je nakon izvjesnog vremena dobio prelijepu djevojčicu. Dolazak djeteta na ovaj svijet promijenilo je život Malik ibn Dinara. Alkohol pijančenje i grubost postepeno su se udaljavali od njegovog života. Djevojčica je ispunjala njegov dan i radost koju je Malik ibn Dinar osjećao bila je velika, jer kada bi došao kući, igrao se sa njom, stavio je na svoje krilo, e, tako je unijela veliku sreću u njegov život sve više je u pozitivnom smjeru se popravljao, tako da je sve one negativnosti koje je imao, ali na prvom mjestu, dakle, alkohol postepeno od sebe odvijao. Sreća i radost svakim danom su bili sve veći, ali kada je djevojčica napunila dvije godine, Allahovom odredbom ona je umrla. Tuga je ispunila srce malikim dinara. Toliko je bio nesretan, a šeitan lanetullahi alaihi, neka Allaho prokledstvo na njemu, iskoristio je tu priliku i uspio je da svojim došaptavanjima odvuče Malik ibn Dinara na mjesto gdje se opio alkoholom kao što nikada do tada u životu nije učinio. Mislio je da kroz alkohol može uglašiti svoju tugu, ali se grdno prevario. Nakon što se opio, Malik ibn Dinar je utonuo u san. Sanjao je nešto što će potpuno iz temelja promijeniti njegov život. Usnio je kako nastupa sudnji dan i kako ljudi iz kabura ustaju i svi idu da na skupu pred Allahom Đerlešanuhu odgovaraju za svoja djela. Malik ibn Dinar je vidio sebe u snu kako i on ustaje i kreće sa tim ljudima. Odjednom je iza sebe čuo strašan zvuk poput siktanja zmije. I kada se okrenuo, vidio je ogromnog zmaja, koji je imao crvene oči i nada sve velike, ogromne e, čeljusti e, u ustima, dakle zubi njegovi su tako opasno izgledali, a iz utrobe njegove je vatra sjevala. I mali ibn Dinar je sad preplašen prizorom počeo da bježi, ali je taj zmaj ili aždaha krenula za njim i pošla da ga uništi. Bježeći ispred zmaje Malik ibn Dinar je susreo starca iz nemoglog i zamolio ga je, molim te, pomozi mi, spasi me od ove nemani koja tako strašno me proganja. A starac kaže, vidiš me da sam tako jadan i slabašan i ne mogu ti pomoći. Nego pokušaj bježeći naprijed pronaći sebi mjesto da se skloniš i zaštitiš od aždahe. Malik ibn je nastavio dalje da trči, ne bi li se sklonio, ali je došao do prostora gdje je ispred njega džehennemska vatra koja je još gora i još zastrašujuće ili gore djeluje nego što je ova aždaha koja ga proganja. I ponovo se on vraća bježeći i dolazi do onog iznemoglog starca i ponovo ga moli, molim te, spasi me i zaštiti me. On kaže, vidiš, ja sam tako nemoćan i jadan i ne mogu te zaštititi od ove nemani koja je tako snažna i jaka, nego pokušaj, kaže, u onom brdu gore pronaći sebi zaklona. Malik ibn Dinar je nastavio da bježi ispred Aždahe i kada je došao do tog brda, vidio je u stvari da na brdu postoje prozori i zavije se zastori i sve je tako lijepo i predivno sijalo. I kada je stigao do tog dijela, prozori su se otvorili i zastori su se sklonili, a on je unutar vidio dječicu kako se igraju a tako su predivno sijali. Na njima je bilo nešto poput dragulja, prelijepo su ta dječica izgledala. Zastrašen prizorom onoga što se dešava iza njega i zadivljen onim što je vidio, Malik ibn Dinar je toliko bio uplašen i zastrašen, ali u tom momentu dječica koja su to vidjela, počela su da dozivaju Fatima, Fatima, u stvari je to bila kćerka Malik ibn Dinara. Kćerka je došla do prozora, uzela je svoga babu jednom rukicom, a drugom rukom je odagnala od njega aždahu koja ga je proganjala i time ga je Allah Želešanuhu zaštitio od onoga što ga je proganjalo. On je samo onako uzdrhtan, uplašen, prigrlio svoju curicu kao što je to radio na ovome svijetu, stavio je na svoje krilo gdje je inače držao dok je bila živa na Dunjaluku, a ona je spustila svoju rukicu na bradu babe i kazala mu je dio kuranskog ajeta Elem je'ni lilladina amenu en tahša'a kulubuhum li zikri Allahi wama nezele Zar nije vrijeme da se srca vjernika smehšaju kada se Allah i istina koja se objavljuje spomene. Zar nije vrijeme da se srca vjernika kada se Allah i istina koja se objavljuje spomene? I Malik ibn Dinar u tom momentu pita svoju curicu, Kćerkice moja, obavijesti me, šta je ovo što se zbiva sa mnom? Ko je ova aždaha ili zmaj koji me proganja? Ko je onaj stari i iznemogli čovjek koji me nije mogao zaštititi? Pa mu ona kaže, babuka moj, ona aždaha to su tvoja ružna i nevaljala djela, koja su toliko izrasla, koja si ti toliko činio i toliko si hranio tog zmaja, da je porasta u tako ogromnu nema koja te želi uništiti. A ona, onaj starac, to su tvoja dobra djela koji, nažalost, tako malo imaš. Malik Dinar se prenuo iz sna i iz njega izvukao veliku pouku. Iskreno se pokajao svome stvoritelju i želio je da ojača onog starca, da mu vrati mladost, u stvari da činjenjem dobra starac bude snažni mladić koji će s Allahom pomoći savladati tu neman koja će u stvari se kasnije pretvoriti u malenog guštera. Jer sa iskrenim pokajanjem Allah se i سَيِّئَاتِهِمْ Hasenat. Allah, kako kaže illa men tabe wa amene wa amile salihan fa ulaike i adim hasenat. Onaj ko se pokaje, pa uzvjeruje i radi dobra djela, takvima će Allah njihova loša i nevaljala djela pretvoriti u dobra. Zamijenit će ih umjesto loših postat će dobra djela. Tako da će i ona aždaha i Malik ibn Dinar donosi odluku da ta aždaha predaste ili e, izgubi svoju snagu i postane običan gušter, a da u stvari onaj starac bude snažan mladić. I Malik ibn Dinar, nakon što se pokajao, došao je u džamiju u kojoj je Hasan el Basri držao predavanja i upravo komentarisao ovaj kuranski ajet Elem je'ni ledina amanu en tahša'a kulubuhum li zikrillahi wa ma nezele haq da je vrijeme da se vjernicima smekšaju srca, da shvate da u stvari je ovaj svijet prolazan, da sve što je na njemu nije vječno, da onaj koliko god bude uživao na Dunjaluku, ako ne bude vjerovao u Allaha, kada mu se na sudnjem danu samo malo pokaže džennet, e, pardon, džehennem, onome koje je na Dunjaluku najviša uživanja imao, kada mu se samo na jedan moment prikaže džehennem i Allah ga upita, o robe moj, da li si ikada na Dunjaluku išta lijepo doživio? On će kazati nisam nikada gospodar. A onaj ko je najviše patio na ovome svijetu, kada mu Allah prikaže samo za momenat džennet, i kad vidi čovjek ljepote dženneta, pa ga Allah upita, o robe moje, si ništa na dunjaluku propatio, on će kazati nisam gospodar. Toliko je ljepota dženneta, a toliko je na drugoj strani strahoba džehennema. I ovaj moment u kome se mi sada nalazimo, Mubarek mjesec Ramazan, tako je prelijep moment da se povratimo svome gospodaru, da se pokajemo za grijehe koje smo činili, da nam Allah naša nevaljala i ružna djela zamijeni u dobra. Poslanik sallallahu alaihi wasallam pripovijeda da je u prijašnjem narodu bio čovjek koji je ubio 99 osoba tražio je najučenije čovjeka na Dunjaluku, da ga upita da li za njega ima mjesta pokajanja. Uputili su ga na jednog pobožnjaka, kome je on otišao i upitao ga da li za njega ima mogućnost pokajanja. Pobožnjak mu reče kako će imati mjesta kada je 99 nedužnih osoba ubio našto ovaj ubica počini još jedno ubijstvo i ubi i njega. I time ispuni stotinu nepravednih ubistava. Allahu dragi, zamislite, braćo i sestre, stotinu nedužno ubijenih duša na Dunjalku. Nakon toga se raspitivo za najučeniju osobu na Dunjalku, pa ga uputiše na jednog alima, učenjaka, kojem on pođe, da ga upita da li za njega ima mogućnosti da se pokaje. A Ali mu reče, šta te spriječava ili šta je između tebe i Allaha, pa da učiniš iskreno pokajanje. Ali, idi u drugo mjesto, napusti ovo koje je za tebe loše idi u drugo mjesto gdje žive dobri Allahovi robovi i tamo uz njih nastavi svoj život nakon iskrenog pokajanja. On ga posluša i nakon što se iskreno pokaja, e, krenu na put i uputi se prema zemlji u kojoj su živjeli iskreni Allahovi robovi. Kada je bio na polovinu puta, melek smrti dođe po njegovu dušu. Nakon njegove smrti, meleki iz dženneta i meleki iz džehennema htjeli su da ga vode, što je dovelo do dakle, njihovog međusobnog neslaganja, pa je Allah poslao meleka u ljudskom obliku da im prosudi on im je prosudio tako da izmjere rastojanje od zemlje gdje je živio nevaljalim životom i gdje je počinio ubijstva pa do mjesta gdje je preselio sa ovog svijeta. I od mjesta gdje je preselio do mjesta gdje je pošao, pa tamo gdje bude bliže prvom ili drugom mjestu, da ga vode ili meleki iz, e, koji ga vode u džehennem ili meleki koji ga vode u džennet. Allahovom odredbom u komentaru hadisa se navodi da je za toliko koliko se bacio prema zemlji u kojoj žive dobri Allahovi robovi gdje je pošao, da je toliko bio bliži njoj. Dakle, za minimalno je bio bliži nego što je mjestu odakle je pošao. Ili e, druga solucija jeste da je Allah približio malo to mjesto gdje je preselio sa ovog svijeta mjestu gdje je pošao od onog prethodnog primajući mu njegovo pokajanje, jer eta i bumine zembi, kemen le lehu, onaj ko se iskreno pokaje za grijehe koje je ranije činio, je poput onoga koji ih nije ni počinio. To jest, Islam briše ono što je prije njega. Kada se osoba iskreno pokaje svome stvoritelju, kada se povrati pravom putu, onda uzvišeni stvoritelj briše ono od grijeha što je prethodno čovjek činio ili zamjenjuje, kao što smo vidjeli iz kuranskog ajeta, loša djela sa dobrim. Draga braći i cijenjene sestre, svako od nas razmišlja i trebao bi iskoristiti razum kao veliku blagodat Allahovu da dođe do odgovora odakle je, zbog čega je došao na ovaj svijet i kuda odlazi poslije ovog svijeta? Odgovore na ova pitanja jedino nam može dati naša lijepa vjera, a to je da nas je stvorio Allah Đelešanuhu s razlogom da na ovom svijetu samo njemu i ibadet činimo i da nakon ovoga prolaznog i kratkog svijeta slijedi period kada ćemo svi na sudnjem danu stati pred svoga gospodara i odgovarati za svoja djela i shodno tome zaslužiti ili džennet ili džehennem. I ovo je prilika kada možemo dobrim dijelom razmišljajući o svemu onome što nas okružuje, o ravnoteži koju Allah uspostavio u kosmosu, o znakovima koje nam Allah daje na svakom koraku i znakovima u kosmosu, a i kuranskim znakovima ili ajetima, da razmišljamo i učeći Kur'an, slušajući predavanja, provodeći dane u postu, a noći u, u namazu dobrovoljnom, da iskoristimo Mubarek mjesec Ramazan kao mjesec potpunog našeg preobražaja, čišćenja od grijeha da iskoristimo ovu priliku da se pokajemo svome stvoritelju koji se raduje našem pokajanju, koji se raduje našem pokajanju više nego onaj putnik pronalasku svoje jahalice, to jest novom rođenju svom, novom životu svom. Mi dakle imamo sada šansu da se preporodimo u Mubarek mjesecu Ramazanu, da zaslužimo i Allahovu milost i Allahov oprost i zaštitu od džehennemske vatre. Iskoristimo ovu priliku jer ne znamo da li će nam se pružiti sljedeća. Molim uzvišnog Allaha da primi naša dobra djela, da nam podari snage da ovaj Mubarek mjesec provedemo što bolje, u što intenzivnijem ibadetu. Molim Allaha da nam podari snage da dane koje provodimo u postu iskoristimo i za učenje Kur'ana, za činjenje raznih vrsta dobročinstava, i molim Allaha da nas učini od svojih iskrenih robova kojima će primiti svoje pokajanje i koje će na sudnjem danu uvrstiti u ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da će nam svojom milošću podariti vječnost u džennetu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.